asema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala والدين كله استكثار من الطاعات dini ya Allah subhanahu wa ta'ala maksudio yake yote ni Muislamu aendelee kuzidisha katika mambo mema yanayomkaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala وأحب خلق الله إليه أعظمهم استكثارا منها na anayependwa na Allah subhanahu wa ta'ala zaidi katika viumbe ni yule ambaye siku zote anajibidisha kujiongezea anajibidisha kuongeza mengi katika mema yake na mtu kila anapojiongezea mema anapojitahidi katika jambo jema basi Allah subhanahu wa ta'ala anamrahisishia wema zaidi lile wema moja ambaye kwamba anafanya inamkaribisha kwa lingine na linavuta nyingine ndio maana anasema Wahab bin Munabbah rahimahullahu ta'ala asema man yata'abbad yaz, yazdad quwwatan siku zote mtu ambaye anajibidisha kufanya ibada basi ile ibada humuongezea nguvu humuongezea uchangamfu humuongezea uchangamfu waman yaksal yazdad fatura au futura na yoyote ambaye kwamba atakuwa mvivu atakuwa lezi hajitahidi katika ibada siku zote atazidi tu kuwa mvivu lakini mtu anapoanza kufanya ibada ibada yoyote pale mwanzo itakuwa kidogo itakuwa roho yake haitaki roho ina resist mwili ina resist lakini kila unapoifanya ndo inakuwa sahali zaidi bali na inavuta toa nyingine na mtu anapo anapojitahidi anapo katika mambo ya khairi basi Allah subhanahu wa ta'ala anamrahisishia khairi zaidi walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana na wale ambao wana struggle wanajizatiti wanajikakamua wanafanya jihad kwa sababu ya kwa sababu yetu Allah anasema tutawaongoza katika njia zetu kwa hivyo siku zote atambua kuwa unapojitahidi katika ibada, unapojisa, unapo, unapochukua hatua maradufu Allah Subhanahu wa Ta'ala atakurahisishia mambo yako zaidi. Na mtu anapokuwa mvivu atazidi tu kuwa mvivu na hatimaye huenda akakutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala hali ya kuwa hajajiandalia ya kutosha.